Osamnesto pitanje. Da li se mežđidi koje grade neka od naše braće, a koje nazivaju sunnetskim mežđidima, mogu nazivati mežđidima dirar, mežđidima razdora? Bismillahirrahmanirrahim. E, doj, sad počnemo problema. Uvijek kad meni pitaju braća oko toga. Vezano za mežđid dirar, to je Allah spomenuo u suratu Tauba, وَلَدِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا Dirar od riječi šteta. A to je bio jedna ekipa munafiki, hoće da pravi razdor između poslanika i ashaba, pa su gradili taj masjid zbog taj cilj. Pa šejh Qurtubi, rahmatullahi alaihi, ustavio tri slova, uslova da kažem da taj masjid dirar koji pravi šteta za musliman, koji, koji ne smiješ zaklanjati u njemu, tri uslova. Prvo, da budi izgradan ne cilj kufur i zabluda. Razumijem? Da cilj gradinja taj mesid ne vjera i zabluda. To je prvo. Drugo, cilj taj mesid da pravi razdor i razdovajanje između muslimana i da smani njihov džemat jel tada ashab klanio sa poslanika u, u, u mesvit Kuba, da bi je cilj da pravi razdor i da ljudi dolazi u vamu, da, balaj, dosta balaj za muslimana. Treći, da budi cilj da budi borba protiv Allah i poslanika, naravno i sljedbenici i poslanika, sallallahu alaihi sallam, i pravi zabluda za musliman, e, udali musliman od njihova vjera. Pa, Ne smijem reći da tu mjesto traži, ne smijem reći. Ali ja sam pričao oko toga sa braćom, draga moje braća. Ovaj mjesto koji je blizu puno, ni moje ti braća. Ja sam meni ispričao neko kod kral Fahde tamo, ne znam koliko mitar ljudi su pravili mjesto. Što je tako braće? Ču sam u Maglaji tamo, Allah salamat. A e, što je tako braće? Odmah mjesto kraj mjesto, ni moje ti braća. Rekao sam, ti cilj tvoj da praviš da, da, da, da širiš sunna. Nariti mjesto daleko. Da pomogniš ljudi i muslimana. Gradiš mesečit na, na sunnet. I ne, ne pravimo razlu, razdor izmađu vas i muslimana, izmađu vas iz islamska zajednica. Ni želimo toga. Mirno za, da širiti vaš davo. Mirno širiti vaš davo da ne bude razdor izmađu vas i braća. Pa rekao sam, vratiti za moj odgovor za ovaj pitanje. Ja sam objasnio to, dosta oko toga. Pa prima tome, ni kažem tu i mjesec dran, ali upolučim braća da budu pametni da ne nađu mjesto tako blizu i, i, i gradi mjesec. Allah najbrizna. zna.